الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد Kaže الله تبارك وتعالى سوري الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا bilo je ljudi koji su tražili utočište i zaštitu kod džina pa im je to još više njihov grijeh povećalo još u doba džahilijeta, kada ljudi nisu znali propise svoje vjere, kada su se bojali svega i svačega, kada svoje srce nisu očistili od širka, niti su ga ispunili teuhidom, ispravnim i čistim i izvornim vjerovanjem, ljudi su se bojali šeitana i bojali džina, tako bi neko od njih kada bi došao u kakvo pusto mjesto na kojem bi osjećao strah govorio e'udhu bi sejidi hadhal wadi tražim utočište kod vladara ove doline ili ovoga mjesta misleći time na džina obraćajući se time džinima, šeitanima, da ih zaštite. To su činili bojeći se tih džina i šeitana. A ovi šeitani nisu ih zaštitili, već su im još više njihov strah povećali, a takav postupak tih mušrika u pogledu džina povećao je tim džinima još više njihov grije. A i ima strah koji su imali od tih džina. Pa su im se džini prikazivali u raznim likovima, puštali razne glasove i krikove i još više ih prepadali. I to je slučaj sa onima koji se obraćaju onima koji su u turbetima, koji dolaze kod turbeta, moleći te umrli da posreduju kod Allaha i tako dalje. Pa se tu često takvima šeitan pokazuje. I takvi imaju svoje priče. Vidio sam toga i toga da stoji kod svog kabura nakon njegove smrti ili sam vidio pokazalo mi se svjetlo koje mi je reklo to i to i tako dalje. U svakom slučaju oni koji se predaju šeitanu, šeitan dobije vlast nad njima i radi s njima ono što ne može raditi sa drugima. To je jedna činjenica. I zato Allah poslanik ali za nas uputio kada dođemo na kakvo mjesto, da proučimo dovu e'udhu bi kelimati Allahi ta'amati min šarri ma khalat. Tražim utočište Allahovim potpunim riječima. To jeste Kur'anom, Allahovim govorom min šarri ma khalat od svega zla koji je stvorio. Od zla ljudi, od zla džina, šeitana, od zla životinja u kojima ima zla od zla svega što znamo i ne znamo. Min šerri mahalek od svega. Što je Allah te bareke taala stvorio? On je stvoritelj svega. Stvorio je i šejtana stvorio je i dobro, stvorio je i, i zlo zbog mudrosti koju on subhanahu wa ta'ala zna. Čovjek koji prouči tu dovu, kada odsjedne na, koji na kakvom mjestu, biće zaštićen, od Allaha tebareke ve taala do dok ne napusti to mjesto to mu je garancija na sudnjem danu Allah tebareke ve taala će reći ja ma'shar al jinni o skupino džinska, ali ovdje je govor o šeitanima. I zato neki direktno prevode o skupino šejtanska o šejtanski zbore. Jer će šeitani biti sastavljeni jedni s drugima kad iste ksertu minel ins, pretjerali ste u zavođenju ljudi. Wa kale eulijauhum minel ins, a oni koji su sa njima radili, sarađivali i njima se potpomagali od ljudi, reći će, Rabbena, gospodaru naš, istemta ba'du nabi ba'd. Mi smo imali korist jedni od drugih. To jeste, džini su imali korist u tome što su se oholili kad su vidjeli da im se ljudi pokoravaju, da se njih boje, da od njih traže utočište, da ih praktično obožavaju na taj način, jer im ibadet čine. A ljudi su imali korist od džina, svakako neispravnu i oni neispravnu, korist u tome što su dobivali neke informacije od džina, što su ih džini u nekim stvarima slušali i bili im poslušni i donosili im neke njihove dunjalučke koristi i tako dalje. Ali i džini nisu obožavali. Dakle, džini ljude nisu obožavali. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا I dočekali smo eđel koji si nam ti odredio. Traže da Allah te bareke ve taala im se na taj način smiluje. Kaže pomilovanje. Odgovor je qala naru meswagum khalidin fiha. Presuda im je en naru meswakum. Jehennem je vaše boravište u kojem ćete vječno boraviti. Dakle, to njihovo priznavanje rubobijet Allahovog, Allahovog gospodarstva, samo nije im koristilo. I šeitan je priznao da je Allah gospodar, ali mu se nije htio pokoriti. I ovi priznaju da je Allah gospoda i kažu Rabbena, gospodaru naš. Ali šta im to vrijedi kad nisu rezultat toga gospodarstva ostvarila, to je tevhidul uluhije ili tevhidul ilahije. To jeste tevhid u ibadetu, da se pokore Allahu i budu mu poslušani. Mi ćemo danas naći mnoge narode koji vuku korijene iz džahilijeta. Upravo da su cijele praznike uspostavili radilo se o duhovima, radilo se o o mrtvima, ovima i onima i tako dalje. Gdje se boje ti džina, zlih duhova i ne znaju ni oni čega se sve boje. I u ovoj noćasnoj noći ti šeitani i džini s njima rade ono što ne mogu raditi u drugim vremenima. Zašto? Jer u ovoj noći oni se posebno boji i posebno od njih strahuju. I kad im ko zakuca na vrata, izlaze sa poklonima, ne bil na taj način, u tim svojim praznovjerima i, i gatkama, odbili zlo tih zlih duhova, demona, sotona i tako dalje. Pa kad se oni boje tih džina, Allah te barake ta'ala ih je prepustio tim šeitanima. I oni njima i s njima rade ono što ne mogu u drugim vremenima i drugim prilikama raditi. I pogledajmo upute. I pogledajmo s druge strane zablude. Jasna uputa, pokolnosti Allahu te barake va ta'ala, oslanjanje na njega, traženje utočišta kod Allaha te barake va ta'ala, od toga je sura, kula udu brabil felek, kul auzu bi rabbin nas toga su mnoge dove a vidim opet s druge strane koji je dalalet sljedbenika krivog puta sljedbenika zablude vidimo na čemu su postavljaju tikve da ih one čuvaju postavljaju ako nema tikve stavi onda od papira napravljenu tikvu i oko nje mrtvačke glave i vještice nekakve u crnome sa metlama. To je njihova akida i to je njihovo vjerovanje. Jadno i žalosno dok im ne prođe dunjaluk, dok ne dođu na ahiret, a onda dalje nastavljaju do džehennemske vatre. I zato treba upozoriti svoju čeljad, treba, treba ih upoznat svoje ukućajne, o čemu se radi u pogledu ovih i ovakvih praznovjerja, gatki, da neko tome ne bi nasio, da se neko toga ne bi prepao, onoga što oni rade, dakle, da je mu'min na jasnom znanju svoje vjere, da, da zna vrijednost upute, da je Allahu te bareke wa ta'ala zahvalan, da mu je predan istinski, da se na Allaha istinski oslanja, u njega pouzdava, da od njega traži pomoć i zaštitu i još više da bude privržen svojoj vjeri i ustraja na pravome putu kad vidimo kako drugi gaze i kako lutaju i kako u zabludi ne znaju kako da postupaju. Čovjek koji radi na kompjuterima, radi sa savremenom tehnikom, buca se uprsa i kaže mi smo dostigli u civilizaciji što drugi nisu dostigli, boji se šeitana, boji se duhova nekakvih i tako dalje. Dakle, vidimo kako su nisko pali, postali su robovi te tehnike koja ih ništa nije unaprijedila, nego kad su izgubili cilj, onda im je to samo pomoglo više i olakšalo da padnu na, na dno ljudske civilizacije da padnu na dno onoga što se kroz istoriju čovečanstva pojavilo zaista narod koji vjeruje u gatke, koji vjeruje u praznovjerja, koji nema jasnog i čvrstog cilja i ubjeđenja, ne može uspjeti. Dunjalog je prolazan i kratkotrajan i zato gledajmo i nastojimo još više da se predržavamo propisa svoje vjere i da budemo ustrajni u tome. Koliko još i među našim narodom ima onih koji ništa o tome ne znaju. Koliko ima djece koje, koja će noćas gledati filmove i gledati razne televizijske programe i koji ima će se za dušu njihovu i srce i razum zalijepiti ta praznovjerja i biti ubijeđeni da je to tako, a njihovi roditelji pojma nemaju i neće ni doći u džamiju da to saznaju i tako dalje misleći da su na pravome putu. Da Allah te bareke ve taala nas sačuva da nas pomogne i da nas učini od istinskih nosioca ovog velikog emaneta da ga proširimo među ljudima. Ja se nadam inša da će ovo što sam rekao još noćas inša biti stavljeno na stranicu da čuju oni koji treba to da čuju.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 pojedince koji su odlutali od pravog puta, uspostavljaju u sebi vjeru i propise koje uzvišeni Allah te bareke ve taala nije dozvolio niti objavio. Uspostavljaju sebi praznike ove ili one vrste. Nalazimo ih da se boje džina i šejtana i zlih duhova i ne znaju sve čega se boje, a prave sigurnosti nemaju, jer su sigurnost tražili na nesigurnom mjestu i kod onoga koji je ne daje. Allah te bareke ve taala gospodar i vladar svega koji svim upravlja koji je svemoćan on je taj kome svi njegovi robovi trebaju da se obraćaju u koga treba da se pouzdaju i na koga da se oslanjaju on je taj od kojeg se zaštita i kod kojeg se utočište traži on je taj kome se sve vrste ibadeta čine i i njemu hvala te bareke ve taala i zahvala na uputi na jasnom putu i čistom putu ove vjere njemu hvala i zahvala te bareke ve taala koji nam je din islam učinio savršenim koji nam je svoju blagodat upotpunio i koji je zadovoljan nam islamom kao našom vjerom kada se poštovani džemaate izgubi znanje istinsko i pravo znanje onda se među ljudima proširi džehl i neznanje kada se izgubi i nestane sunnet onda se pojavi i proširi bidat kada se čovjek ne boji svoga stvoritelja i onoga koji jedino istinski zaslužuje da se obožava i da mu se ibadet čini, Allah te barake wa ta'ala, onda ćemo naći toga i takve kako se boje svega drugoga. Radilo se o niskim stvarima ili strastima, o nečemu što je poniženo, slabo, manjkavo, u biti potrebno, siromašno i tako dalje. Kada čovjek ne polaže nadu u Allahovu milost i njegovu nagradu, onda ga i lažne nade i tada ga ovaj svijet zavara i prokleti šeitan ga prevari u pogledu milosti njegovog gospodara. Ima ljudi koji se nisu upoznali sa istinskom vjerom i njenim propisima. Tako ih nalazimo da se boje džina, šeitana, sihirbaza, gatara da se boji raznih izmišljotina i neutemeljenih stvari i dalaleta uzvišeni kaže sa billah wa minan nasi men yujadilu fillahi bi gajri ilmin i ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakvog znanja to jeste bez ikakvog pravog znanja. Jer svako drugo znanje, mimo ovog istinskog, kao da i nije znanje. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ I takav slijedi svakog šeitana odmetnika, odmetnika od Allaha te bareke ve taala i njegove pokornosti. I zaista ćemo naći kako pojedince, tako i grupe i zajednice i cijela društva koja raspravljaju Allahu te bareke ve taala da bi zanijekali i porekli njegove ajete i dokaze naći ćemo ih i vidjeti kako slijede kulle šeitanim merid svakog šeitana prokletnika odmetnika od Allaha te bareke ve taala kutibe alejhi njemu je određeno ennehu men tevallahu da onaj komu se okrene fe ennehu yudilluhu takvog će on zavesti sa pravoga puta odvesti na krivi wa yahdihi ila azabi sa'ir i dovešće ga do azaba do žestoke džehennemske rasplancale vatri. To su oni koji nijeću proživljenje poslije smrti i odgovornost pred Allahom te bareke va ta'ala. To su oni koji nijeću ono sa čime su došli Allahovi poslanici od istine i upute u pravi i čisti teuhid te tebareke ve ta'ala jednoću takvi slijede svakog inačiju šejtana radilo se o ljudima ili o džinima takvi odbijaju slijediti najbolja Allahova stvorenja a to su poslanici da bi prihvatili slijediti najgora a to su šejtani takvi ostavljaju uputu a prihvataju se za dalalet takvi ostavljaju pravo istinsko znanje a prihvataju za džehl za neznanje jako ih vidimo da se busaju u prsa i da se hvale svojim naučnim i tehnološkim napretkom ali su još više pali i na niže grane sišli nego što su bili narodi prije njih. Takvi odbijaju da budu ponizni pred Allahom te bareke ve taala, a Allah uzvišen je dao da budu poniženi pred svojim strastima i pred svim i svačim što je nisko i nedolično. kaže imam Ibn Kesir rahimahullahu ta'ala u tefsiru ovoga ajeta وهذا حال أهل البدع والضلال el mu'ridina anil haq to je stanje onih koji su ogrezli u novotarije i u dalalet koji su otišli na krivi put onih koji su se okrenuli od istine el muttabi'in lil batil stanje onih koji slijede batil ono što je neutemeljeno i neispravno yatrukuna ma anzalallahu ala rasulih min al-haq al-mubin ostavljaju ono što je Allah objavio svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od jasne istine ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة a slijede riječi predvodnika dalaleta الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء koji pozivaju u novotarije, to jeste sve što nije utemeljeno Allahovoj vjeri, svojim strastima, protjevima i svojim pretpostavkama. Allah uzvišeni na svome kuranskom ajetu obavještava da je odredio, to jeste svojim kaderom, svojom kosmičkom odredbom šeitanu da onaj koga bude slijedio i ko se za njim bude povodio, takvog će šeitan fe ennehu judilluhu. Zasigurno, da na krivi put odvede. Onaj ko traži zabludu naći će je. Toga će šeitan na dunjaluku odvesti krivim putem, ويهديه إلى عذاب السعير a odvešće ga u džehennemski azab to jeste na ahiretu u azab koji je žestok vreo užaren koji je bolan koji uznemirava čovjeka i koji mu daje nesigurnost u drugome kuranskom ajetu Allah tebareke ve taala opisuje stanje tih i takvih i kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ I ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakvog znanja. Wala huden i bez upute. Wala kitabi munir i bez knjige svjetilje. Sani je itfihi okrećući svoj vrat, to jeste oholeći se od istine li udilla an sebilillah to čini da bi odvratio i druge sa pravoga puta nakon što je on otišao na dalalet lehu fi dunja hizjun takvog na ovome svijetu čeka i takvome pripada veliko poniženje ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق a da ćemo da iskusi na kijametskom danu azab ognjeni Zalike bima qaddamat yadak, to zato što su to tvoje ruke zaradile. Va anna Allah laysa bi zallamin lil abid. I Allah nije nepravedan svojim robovima. Ovo je stanje onih koji pozivaju na krivi put i koji su zaveli velike skupine zajednice i narode i odveli ih od pravoga puta. Takvi govore o Allahu samo neistine i takvi nemaju niti zrelog i ispravnog rezonovanja i shvatanja stvari da bi o njima raspravljali, nemaju upute i nemaju knjige na koju će se osloniti. Oholi su i odvraćaju druge sa pravoga puta. I mi ćemo vidjeti mnoge danas narode kako upravo ovo čine. O Allahovoj vjeri neće uopšte da pomišljaju. Čak ponižavaju vjernike, vjernike. Maltretiraju iskrene Allahove te bareke ve robove i proganjaju. Naći ćemo ih kako nastoji Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru poniziti i obezvrijediti. A kada ih vidimo, jadni su i žalosni. Šta obožavaju i šta slijede? Ko ih predvodi i koga su uzeli za svoje predvodnike? Takvima je Allah tebareke ve ta'ala odredio poniženje na ovom svijetu. I mi vidimo kako su poniženi. Šta rade i kako postupaju. A na sudnjem danu ih čeka bolna kazna, to zato što su njihove ruke to zaradile, a Allah nije nepravedan svojim robovima. U džahilijetu, u vremenu neznaboštva, Ljudi su vjerovali i obožavali sve i svašta. I bojali se svega i svačega. I svoga neznanja i svoje zabluđenosti slijedjenja krivih puteva. Allah te bareke ve taala nam nešto spominje od toga džahilijeta u suri El Džin gdje nam kazuje prenosi riječi džina vjernika koji su upoznali istinu i slijedili Resula sallallahu alaihi ve sellem spominjući na čemu su prije bili od dalaleta pa kaže wa ennehu kane riđalum minel insi i bili su ljudi muškarci među ljudima je uzune bi riđali minel džinni. Tražili su utočište među i kod muških džina. Fezaduhum rahaqa. Pa su im samo njihov grijeh još više povećali. Muškarci među ljudima kojima je Allah tebareke ve taala dao razum i snagu umjesto da se Allahu tebareke ve taala obraćaju počeli su se obraćati džinima i kod njih tražiti utočište i od njih tražiti zaštitu što je širk Allahu tebareke ve taala na taj način povećali su grije i kufr tih džina a i džini su povećali grije i kufr ljudi koji su kod njih tražili utočište i zaštitu. Ljudi su povećali džinima kufr i grijeh time što su kod njih tražili utočište i tako se zlo tih džina još više je povećalo i proširilo među ljudima. A džini su svojim zavođenjem ljudi povećali kufr i zlo tih ljudi koji su im se obraćali i kod njih utočište tražili. I u današnjem vremenu mi vidimo da mnogi nose hamajlije, na kojima je napisano Allah sami zna šta. Misleći da će ih to sačuvati, a to im samo njihovu nesigurnost povećava. Naći ćemo i one koji misle da će ih tikve koje su iskružene i nacrtane u obliku ljudskih glava ili kostura da će ih one sačuvati od džina, šeitana, od zlih duhova i tako dalje. Sve su to džahilijetska praznovjerja koja su utemeljena među ljudima i što još uvijek nalazimo prisutnim u raznim društvima. Prije bi čovjek kada bi odsijao na nekome mjestu koje je prazno i pusto, u kome bi osjetio nesigurnost i strah, tražio utočište kod džina, kod šeitana, govoreći e'udhu bi sejedi hada l'wadi min sufaha i qavmihi, yuridu l'đinna wa kabirahum govorili bi tražim utočište kod vladara ovoga mjesta od njegovih neuračunjivih podanika misleći na taj način na džine i njihove predstavnike velikaše i predvodnike Islamski učenjaci su složni u stavu da nije dozvoljeno tražiti istiazu, to jeste utočište i zaštitu nekim drugim i kod nekoga drugoga osim kod Allaha te bareke ve taala. I zato su zabranili da se u ruki, to jeste u, u liječenju ljudi učenjem koristi ono čije značenje nije poznato iz bojazni da u tome ne bude nečeg od ovoga to jeste od stvari kojima se traži zaštita kod džina Allah uzvišeni nam spominje stanje takvih na sudnjem danu i kaže nam وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا i na dan kada ih sve proživimo Ja ma'šar al džinni kad isteksertum min al ins o skupino šeitanska mnogo ste ljudi zaveli wa kale evlijauhum min al insi a reći će njihovi prijatelji među ljudima Rabbe nestem te'a ba'du nabi ba'd Gospodaru naš, mi smo imali korist jedni od drugih Wa belegna eđelene lezi eđeltelene I dočekali smo eđel vrijeme naš konac koji si nam ti odredio Kale naru mesvakum halidine fija Odgovor će im biti Džehennem vam je boravište u kojem ćete vječno boraviti. Okoristili su se neki ljudi džinima u tome što su ovi obavljali i završavali neke njihove poslove i potrebe što su radili neke stvari koje su im ljudi naređivali i od njih tražili i što su ih ti džini obavještavali o nekim stvarima koje nisu poznate ljudima i koje su nevidljive ljudima a džini ih znaju a džini su se koristili ljudima u tome što su ih ljudi veličali, što su kod njih tražili zaštitu i utočište, što su od njih tražili pomoć, što su im bili ponizni i na taj način ih obožavali i ibadet im činili. Isti azet, to jeste traženje zaštite, kod Allaha te bareke ve taala i utočišta kod njega. To je obraćanje uzvišenom subhanahu wa ta'ala i predanost njemu priklanjanje uzvišenom stvoritelju i obraćanje njemu da nas sačuva od svakog zla traženje istiaze kod Allaha te bareke ve taala i od Allaha te bareke ve taala traženje od njega u pogledu nekoga jeste jedan od velikih ibadeta uzvišenom te bareke ve taala i to je vrsta dove a tražiti utočište kod nekoga drugoga i zaštitu kod nekoga drugoga od svakog zla i upućivati dovu nekome drugome mimo Allahu te bareke ve taala to je veliki širk Allahu subhanahu wa taala danas ćemo naći kod onih koji ne znaju svoju pravu istinsku vjeru koji Allah te bareke ve taala objavio i sačuvao da traže zaštitu i utočište kod mrtvih, kod onih koje nazivaju evlijama i koji su ukopani u raznim turbetima. Naći ćemo i da, traži zaš, da traže zaštitu i utočište kod raznih vraćara i gatara koji koriste debelo njihovo neznanje zapisujući im razne zapise i na taj način odvodeći ljude sa pravoga puta. Naći ćemo cijele narode kako imaju ove ili one običaje ili spominju ove ili one riječi kojima misle da će se zaštititi od zla šeitana ljudske i džinske prirode. Allah tebareke ve ta'ala nas je uputio u ovoj vjeri na ono šta treba da činimo i kako treba da radimo da bismo bili zaštićeni i sačuvani. I zato jedan veliki ibadet jeste istiazet traženje zaštite i utočišta kod Allaha te bareke ve taala i toga mu'min treba da bude svjestan i to treba u svakodnevnom svome životu da sprovodi i da čini i drugo da bude zahvalan Allahu Tebareke ve taala na blagodati upute da ne luta putevima onih koji su zabludjeli i treći da ljudima objašnjava istinu i u, nji, i u nju je poziva i četvrto da bude strpljiv na Allahovom Tebareke ve taala putu na nedačama i iskušenjima koje, koja čovjeka zadešavaju. Molim uzvišnog Tebareke Vata'ala da nas učini od onih koje je on sačuvao i koje on Tebareke Vata'ala čuva kako od neispravnih vjerovanja i uvjerenja tako i od svih zala svih šeitana i ljudskih i džinskih molim Allah Tebareke Vata'ala da nas učini istinskim nosiocima ovog najvećeg emaneta dini Islama. Kulu qavli hada wa astagfiru Allah li wa lakum ali sa'ili muslimine min kul zemri fa astagfiru hunja wa lagafuru. الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد الله تبارك وتعالى nam je naredio i propisao da se njemu obraćamo kod zaštite, traženja zaštite i utočišta u mnogim ajetima, a i sunnet hadisi Resula sallallahu alaihi ve sellem su mutevativ velike brojnosti koji nas upućuju na to. Allah te bareke ve taala kaže: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah, innahu huwa as-sami'ul alim." A ako te šeitan pokuša na zle misli navesti, onda potraži utočište kod Allaha, zaista on sve čuje i sve zna. I kaže, وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ I reci gospodaru moj, kod tebe tražim utočište od šeitanskih došaptavanja, i kod tebe tražim gospodaru moj utočište od njihovog prisustva. I kaže Festa'iz billahi innehu huwa sami'ul basir i zatraži utočište kod Allaha zaista on sve čuje i sve vidi. I kaže فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم I kad učiš Kur'an, To jeste kad hoćeš učiti Kur'an, zatraži utočište kod Allaha od prokletog šeitana. Innehu lejse lehu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim jetavakelun. On, to jeste šeitan, nema vlast nad onima koji vjeruju i na gospodara svoga se oslone innema sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun njegova vlast je nad onima koji se njemu okrenu i koji njim širk čine Allahu tebareke wa ta'ala. To jeste pokoravajući se šeitanu, širk čine Allahu subhanahu wa ta'ala. Na takvima šeitan ima vlast i takvima je šeitan obvladao. Od te iste aze je i poznata sura Kul auzu bi rabbi felak i kul auzu bi rabbi nas li Allah tebareke wa ta'ala nas uči i poučava kako da od njega tražimo i od čega da tražimo zaštitu i točište. Kul reci e'udhu bi rabbil felek. Tražim utočište kod gospodara svitanja. Min šerri ma halak. Od zla svega što je on stvorio. To jeste zla svega u čemu ima zla od njegovih stvorenja wa min sharri ghasiqin idha waqab i od zla mrkle noći kada svoje tmine prostre u drugome značenju i od, zna, i od zla mjeseca kada je pun wa min šerri nefasati fil uqad i od zla onih koji pušu u uzlove to jeste koji je sihr prave wa min sharri hasidin idha hasad i od zla zavidnika kada zavidi i druga poznata sura kul a'udhu bi rabbin nas reci tražim utočište kod gospodara ljudi, meliki nas, vladara ljudi, ilahin nas, Boga ljudi, min šervil vasvas, od zla onoga koji zle misli donosi i došaptava, el nas, koji bježi kada se Allahovo ime spomene, ellezi vasvisu fi sudurin nas, koji zle misli ubacuje u prsa ljudi, min al džinneti ven nas, od džina i ljudi. An haulete binti hakimin, prenosi se od haule binti hakim u rivajetu imami muslima, قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول čula sam kaže Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako kaže men nezele menzilen fe kale onaj ko odsjedne na kakvom mjestu pa kaže E'udhu bi kelimati Allahi tamati min šerri ma halak. Tražim utočište potpunim Allahovim riječima od zla onoga što je stvorio. Lem ja durrahu še'un hatta jer tehila min menzilihi dalik. Ništa mu neće nauditi sve dok ne ode sa toga mjesta. Dakle, ovo je dova koju bi svako trebao da uči kada dođe na kakvo mjesto da bi bio sačuvan kod Allaha te bareke ve taala od svakog zla od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين الله poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio je istiazu to jeste dovu Allahu te bareke ve taala da zaštiti i sačuva Hasana i Huseina svoju dvojicu unuka što bi trebala da bude praksa svih nas malu djecu da ta'viz činimo. To jeste da učimo im dove kojima se djeca sačuvaju od svakog zla. Učio je dovu U'izukuma bi kelimati Allahi tamme min kulli šeitanin vahamme wa min kulli ajnin lamme. Tražim utočište i zaštitu potpunim Allahovim riječima od svakog šeitana, svake životinje, i svakog uroka. Dakle, da sačuva čovjeka od svakog zla i nesreće. I mnogi su drugi hadici koji nam ukazuju na to da treba učiti istiazu od mnogih vrsta zala i to je veliki vid obraćanja Allahu tebareke ve taala. Molim uzvišenog stvoritelja subhanahu wa taala da nas učini od onih koji su mu istinski predani kako u svome etikadu i ubjeđenju, tako i u svojim dijelima koji su vezani stalno i istinski za Allah te bareke ve taala i za propise njegove vjere koji se istinski na njega oslanjaju.